Mwabaye ikaze mwebwe mwese mugira mukurikira no makuru mu rurimi rw'ikirundi naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umuriro wadutse hano mu gisagara ca Bujumbura mu kigo badandarizamwe ibintu bitandukanye bavuga ko araho umugwiza atunga irerenda y'izamba icatumye uwo muriro waduka n'ivyonenekaye gushika ubu ntibiramenyekana. ukubuza umugwi w'abashingamateka bo mu mizero y'abarundi kuremesha ikiganiro ku bamenyesha makuru ngo ni muntu mbere yo kugira umugambwe CNDD-FDD aba ari ukora wonyene iyo ngingo yafashwe n'urongoye igisagara ca Bujumbura ngo nagakandamizo bivugwa na Gatongwasa arongo ya mizero y'abarundi muramukurikira murano makuru ikiringo cy'ukwezi naco kigira kirumane abanyagihugu bo mu gikungu muri zone gihosha batagira amazi bagasaba ishira hamwe kubagarukira bamwe mu bacamanza bo mu ntara ya bubanza baragirizwa ku by'ibiturire n'abanyagihugu bo muri iyo ntara buramatari w'iyo ntara nawe akaba yemeza ko hari n'abamaze kumwitura kaze muri ano makuru kuri mikoro muri kumwe na Pascal niyo yankunze muhinga bw'ivyuma ni Eric Uwimana radio isanganiro duhera no makuru mu n'umutekano umuriro wadutse mu kigo kirimo utuzu twinshi badandarizamwo havugwa ko araho kwa irere yizamba ku mwingamo wo kuri wa gatandatu mu gisagara ca Bujumbura ico kibanza kikaba kiri hagati y'igorofaro parisien aho bita kwabagira ko n'ibiro bikuru vyishira vy'ishirahamwe Regidezo imbere yaho bita Village Market igipolisi kikaba cashoboye kuzimya umuriro utaratandukira ayandi mazu ni nkuru ya Apoloni dusabe abo ni abapolisi bari kubafashanya n'abanyagihugu zimya urubeya rutwikiriwe n'umwotsi mwinshi biri ko birurumba hepfo y'igorofa rupaziye idondarizwamwo impuzu aho bita kwa bagira ko za kizimyamoto zihagaze hepfo y'ibanki BCB imipira bakayicisha mu kigo cyinyuma y'iyo gorofa muri uyu mwanya ku ibarabara haba hepfo ya poste canke imbere ya village market abapolisi bari bazibiye impari ari nyinshi hagati yabo banza murindira tu uwo muriro rero ngo waturutse ku kigo kirimwo utuzu twinshi badandarizamwo kiri hagati ya roparizien n'ibiro vya regidezo aho ngo hakaba hari kuwitwa ndayizamba irere umucanwa ngo ukaba waturutse abapolisi bacu banyaruka hakiri kare rupazi itarashikirwa tuje ku bwishi kizimyamuco iranyarutse gutabara Igipolisi kikaba rero cashoboye kuzimya uwo muriro iyo gorofa y'iruhande canke ibiro vya Regidezo eka n'ayandi mazu ahakikije atarafatwa abari bihutiye gukura ibintu byabo mu igorofa ruparisien bakaba baciye bategekwa n'igipolisi kubigumana muri iyo micungararo ntihagire uwubitahana kugira ntihagire abikikamukiza ngo bavyibe arakoze apoloni dusabe gushika ubu rero icatumye uwo muriro waduka canke ivyahononekariye ntibirashobora kumenyekana intwazangabo mu gipolisi minani Philippe yarayapfuye arashwe n'umupolisi atwara yitwa Manirakiza Adelin hari nk'igihe cy'isaha zibiri n'igice z'ijoro muri quartier gasekebuye ya zone Musaga icyo yazize ngo nuko yaragiye gukebura abapolisi babiri bari bicaye mu kabare ngo baje ku mirimo niko guca araswa numwe muri bo uwo nyene kumwica aravyemerera akavuga ko yariko arivuna kuko ngo ariwe yatanguye kuraswa muyize nkuru nziza nicegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi intwazangabo iri ku ipete rya opepe yitwa minani philippe yarashwe n'umupolisi asanzwe atwara yitwa apese manirambona adere uyu apese manirambona adere yari asanzwe ari kumwe n'uwundi apese nyabenda eh, muri ayo masaha rero iyo ntwazangabo yari isanzwe iri ku kazi igenda gukebura no kwereka intumbero ingene bakora akazi kuko muri ayo masaha abo bapolisi babiri ba bari basanzwe mu kabare mu gasekebuye aho iyo ntwazanga yagandaguriwe ababwira ko bova mu kabare bakaja ku kazi uyu apese na Adele yaciye arasa iyo ntwazangabo ca iritaba imana abo bapolisi uko ari babiri uyu bari kumwe apese nyabenda yarakomeretse ku kuboko iyi ntwazangabo nyene yari isanzwe ifise abayicungera ubuzima abapolisi babiri hamwe nonyine ako kabare uko abantu ari batanu abapolisi bane nonyine akabare bafashwe kugira ngo aya matohoza abe kuko uyu mupolisi mu byo avuga avuga ko yarashe wewe agomba kwivuna ariko rero batanguye kuraswa ah, abandi bibaza yuko ibintu byaba biri ko birayangara mu nzego z'igipolisi si byo igipolisi kigizwe n'abapolisi benshi cyane kandi bose bari ku mirimo barafatanye mu nda ako n’akaciyemo ku yo mupolisi kuko uyamurashe arabyemera kuyemerera nibaza rero yuko amategeko ategereza gukurikizwa ahanwe bihagije isanganiro inama isumba ingimba mu makuru ya politike ngo kubuza umugwi w'abashingamateka bo mu mizero y'abarundi kuremesha ihiganiro ku bimenyesha ngo ni ingingo y'agakandamizo yafashwe n'uburongo y'igisagara cya Bujumbura icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ari nawe arongo ya y'abarundi avuga ko ico kiganiro iyo kiba kuri wa gatanu atakosa ryaba rikozwe akabona ko intumbero y'iyo ngingo yafashwe ari kugira umugambwe uri ku butegetsi abari ukora wonyene ngo nayo ivy'amategeko yavuzwe wabaye ugwitwazo kurikira aga gato ngwasa aritwaza ngo itegeko kanaka Mugabe Iyo tegeka avuga nta ngingo yahejeje ngo yerekane iyo ngingo yoba ihonyanzwe mu gihe abo bantu bakora icyo kiganiro kuko yaritiranije ibintu umugwi w'abashingamateka bari mu nama nshingamateka ntushobora kwitiranywa n'umugwi kanaka wabo wa politiki cyanye ikindi kintu hano uvuga nti ni bya bindi ubutegetsi bukoreshwa nabi abantu bagacisha ahabo bagakoresha igikenye kugira baburabuze abo batiyumvamo cyane abo batavuga rumwe ibyo rero birateye agahinda kuko mu bisanzwe igihugu abantu bose baba bakeneye kumenya ibiba mu gihugu none abanyagihugu baratuye abashingamateka hama amateka bagashima gushikiriza ibikorwa byabo uwo mutware nawe yanka yuko abashingamateka bashikiriza ibikorwa byabo wewe wumva twomufata gute arakunda igihugu uciye cyane aratahura uruhara abatowe n'abanyagihugu baba bafise mu gihugu cyabo niho hari ingorane umenya kugira izo ngorane zive mu nzira byogenda gute jembo bigoye biragoye ariko kandi biranoroshe bigoye kuko abari mu mugambwe uri ku butegetsi bashaka kuba ku rubuga bonyine aho niho bigoreye biroroshe mu gihe abo bari ku butegetsi botahura yuko uburundi atamwana n'ikinono ko abarundi dufise uburenganzira bumwe ko tugengwa n'ibwirizwa shingiro rimwe icyo gihe umwe wese akarekegwa uburenganzira bwiwe izo ngorane zohera mugabo bataratahura yuko kutaba fDD bidasigura yuko uca utakaza ubwenegihugu bwawe icyo bataragitahura haracyari ingorane nibareke ubwigenge bw'umwe wese nkumva ashaka kuja mu mugambwe uyu bamureke awujemo uko abyipfuza uwumva adashaka kuja mu mugambwe uriya bumve ko ari uburenganzira bwiwe bareke kumucisha ku giti no kwibuye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riremera yuko abantu dutandukana mu byiyumviro mugabo mu butandukane bw'ibyiyumviro tuguma turi abarundi tuguma twese turondera ineza y'u Burundi ntibabukunda rero gusumba abandi ntibobukorera rero gusumba abandi uwo ari we wese arafite icyo yoterera mu kubaka buno Burundi nahabwe rero urubuga nahabwe umwanya nk'uko amategeko agenga uburundi uhereye ku ibwirizwa shingiro abiduhera uburenganzira Bernard Gatore umuyoboke wa Gatongwasa imatana mu ntara ya Bururi ari mu minwe y'iperereza kuva mu gitondo cy'u wa gatano buramatari wa Bururi aremeza iryo fatwa akavuga ko hoba hari ivyerekana ko uwo gufatwa yoba atunze ibigwanisho inkuru ya Jean Pierre Misago Amakuru dukura imatana avuga ko Bernard Gatore umwigisha wo kwishura shingiro rya Binumpu yahagarikiwe kw'ishure mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu iperereza ry'ubururi ngo rikaba ryabikoze mu ibantangere kugira ngo ntihabe imigumuko nk'uko christian nkurunziza buramatari w'intara ya bururi abishikiriza buramatari wa bururi ntatomora neza aho afungiwe akavuga gusa ko ari mu minwe y'inyamiramabi ni mu gihe abegereye uwo munywanyi w'umunyapolitike agatongwasa bavuga ko ari mu iperereza i bujumbura buramatari wa bururi avuga ko hoba hari ibindi byabonetse mu idosiye yari yugururiwe muri munyonyo umwaka uheze yagirijwe n'umwe mu nshuti ziwe ko atunze ibigwanisho ibigwanisho ariko batigeze bamufatana umushingamateka Emmanuel ndayishimiye yatowe mu mwizero w'abarundi mu ntara ya bururi asaba ubutungane gukora atawe buhengamiye kandi atagitsure kugira ngo uwutaco yagira areke areke kujya araburabuzwa mu mirimo yiwe ya minsi yose Bernard gatore akaba yari yarafungiwe mu gipolisi imatana hagati y'amagenekerezo ya gatatu na ndwi munyonyo umwaka uheze araheza ararekugwa babonye ko ibyo yagirizwa byo gutunga ibigwanisho atafatiro bifise jean Pierre misago ibururi radiyo isanganiro arakoze jean Pierre misago icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka agatongwasa aranegura ifatwa ry'uwo munywanyi w'amizero y'abarundi gatore bernard yakuwe mu ishuri ariko arigisha agatongwasa akamenyesha ko abamutwaye batavuze abari bo n'icyo bamufatiye n'ubunyene tumukurikire ari kuri micro ya joseph nsabiyabandi ni uko uko kuntu yafashwe binyuranije n'uko amategeko abivuga kuko amatwi asumira na deregiteri w'ishuri aho yakora ntacyo bamweretse cyanditse yuko uwo muntu yoba ari kararondegwa baraje gusaba bamukura imbere y'abanyeshuri baramujana uyu munsi rero nta ntawuzi ko yafashwe n'abitwa ko baserukira inzego z'igihugu cyane kuba barabashimusi baba baramujanye icyo nicyo cyonyine maze kumenya turiko turagerageza gukurikirana turavugana nabo hepfo hariya ibururi ngo bakurikirane umuryango we ukurikirane ntimuzi n'ico yoba yagirizwa Ikiringo c'ukwezi ngo kigira kirumane abanyagihugu bo mu gikungu muri zone gihosha batagira amazi aje naho ngo akamara akanya gato abo banyagihugu bamenyesha ko basigaye bikora ku mazi y'uruzi ntangwa bakaba bafise ubwoba ko bashobora gutegwa n'ingwara zituruka kuisukulike mugihe atachoko mu gihe inghuru mu maguru masha inkuru ya Oben niyo nkuru byari nk'ibirori canke umunsi mukuru aho abagore n'abana bariko batondeka ibidumu ku ibomba ryaho mu gikungu ryari kurirekura utuzi duke cyane mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu aho ngo ni uko bari bakize urugendo rurerure bafata bagiye kuyarondera ariko naho ku maso basa n'abanezerewe bamenyesha ko ari iby'akanya gato amazi arashaka kuza nk'iminota mikeya nk'iminota cumi nk'iminota nka mirongo inga ugasanga amazi arakatitse aramutse aje nko mu yinga zibiri urashobora gusanga duce tubanza tukarindira hafi ukwezi kose kubura atamazi ugasanga turimo turagenda kuyarondera munahangwa tuyarondera mu bundi bwonga aha rero ubwo mubonye ariko araza nk'uku unye mu minota mikeyi aca asubira gukama kandi nko mu minota mirongo itatu iminota mirongo ibiri nk'uko aya mazi sinzi kuntu ameze ntasezerana mu yandi majyamba hariho n'indi bombo riri hajya hakurya bitwa kwa burahimu iryo bombo ryoryo gerabye riruma mu mabarabara y'aho mu gikungu hibonekeza abasore abana n'abakenyezi bafise ibidumu n'indobo berekeza mu makaritiye ya Mutanga na Gihosha ahoho amazi arashobora kuboneka mu mpangu z'abantu ariko ngo bamwe barashobora kuyabafashisha hakaba abandi bayabima abo banyagihugu bafise akababaro n'ubwoba bwo kwanduzwa ingwara n'amazi y'inzuzi baca bahitamo kwifashisha nk'amazi meza turagenda nko kuyaronderaho iyo muri izo mpangu zo kumutanga mu gihoshya urumva ubwo ni urugendo runiniya cyane nk'isahira ishobora kurenga uri kuragenda kudodora ku ngo z'abantu ugasanga amazi hari igihe baguha hari igihe bakwima ayo mazi nayo yo mu ntahangwa no muri ubwo bundi bwonga ni amazi mabi murabyumva ko atari abantu ashaka kunywa dushobora kurwara za ndwara za korera za ndwara z'iki yo gukoresha amazi mabi naho hoba kure urapfa kugenda none wogira gute mm. gusa ni uko kuko ushobora kugenda ugatonda ukayabura ugataha uko wagiye mu gatondo ukarungika umukozi kuva mu gatondo agataha cumi na zibiri zo mu ijoro atanakimwe azanye aratondekesha naho tugize ngo turayaronse haza utuntu tujojota dukeya agaca agenda ingorane ngo si izo gusa abo banyagihugu bo mu gikungu basaba ishyirahamwe regidezo kubatezurira kugira ngo babakingire cyane cyane indwara zishobora kubatera ziturutse ku isuku rike sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro makuru y'inkino umugwi w'intamba mu rugamba watagukanye insinzi y'ibitsindo bitatu ku busa mu rukino rwawuhuje ku muhingamo wo kuri uno wa gatandatu n'umugwi nserukiragihugu wa Sudani y'Epfo ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore urwo rukino ni rumwe mu zihuza imigwi nserukiragihugu ya Afrika zo kurondera imigwi izoja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe c'imigwi nserukirabihugu zizobera muri Kameruni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda tuve hano mu gisagara ca Bujumbura dusimbire mu ntara ya Bubanza aho abanyagihugu bamwe bamwe bo muri iyo ntara bidoga ko hari abacamanza baca izango ndagonde ndetse ngo bakaka n'igiturire ivyo biremezwa na buramatari arongoye iyo ntara aho yemeza ko hari abamaze iminsi bamwitura bamubwira ko batashoboye kuronka ivyo babatse muri sentare Tarsise niyo ngabo buramatari w'intara ya Bubanza aganira na mugenzi wacu Space Caritas Kabanyana mumvise abakuru b'imitumba bafashe ijambo Umwidogo n'umubabaro bafise ku kijyanye n'ubutungane butabatunganiriza neza na cyane cyane ku kijanye n'amatongo babivuze rero twebwe babivuze aha mu nama hariho n'abadusanga mu biro bakaza kutwitura kuko umuntu w'umwenegihugu w'umukene amaze gutsindwa muri sentare nkuru y'igihugu ya bubanza abenshi ntibazi n'ingene bungurutse bobo ubwabo babona ko biba biheze bagaheza bakavyakira uko bakaza kutwereka batubwira bati twebwe twararenganijwe hari abo rero vy'ukuri eh, nk'uko abanyagihugu babivuze mu vyo bashikirije mwavyumvise bagize bati ahubwo itongo tuja kurigura muri sentare niryo jambo bakoresheje ati rumaze kuja mu mwiherero atuca ugenda muri sentare ukagenda kugura itongo ushaka bagaca bari gushikiriza niyo mvugo bakoresheje abenegihugu murumva rero ibintu bigeze aho yuko bibabaje imvugo ifobetse bisigura gute Eh, ni imvugo isobetse ivuga yuko bageza bakagenda bagatanga igiturire kuri abo bantu baciye urwo rubanza kugira ngo batsindishe uwatanze amafaranga muramaze kuronka abantu mu biro baza kubita babwira ko urubanza rwabo baruriye abo baburana batanze ibiturire yego cyane baramaze kunshikira jewe no kuwa mbere eh, uheze narakiriye abantu babiri banyemerera yuko batsinzwe kubera ibiturire byatanzwe umwe aravuga ati je banyatse ibihumbi amajana ane barambwira bati ukaba utabironse uranyaruka kuko ugateba bashikawe bazogutanga niyo jambo yakoresheje niyo bariko barabura nambwiye ati uwayansavye none munsi nkayabura uzenje kumukwereka ati kandi ngarutse bambwiye yuko natevye none narushijwe ubu rero abo bantu nahavuye mpamagara ujejwe sentare yabo banza kugira ngo ndabamushyikirize sentare nkuru ya bubanza narahavuye ndamuhamagara nti aba bintu nimba bivugwa bikogwa uko aba bantu babimbariye ndagusabye nawe ubyakire ubirabe ubasaba izo mpapuro zose impapuro za e, baboraniriye ko urabe yuko ariko bimeze bikaba by'ukuri biboneka ko batsinzwe mu karenganyo ubutungane ntibwahetse kugira ngo abo bantu barenganurwe kandi uno munsi yambwiye yuko uyu muntu yasuye kumutuma ibirego vyiwe kugira ngo abishikirize hanyuma arabe yuko yoshobora kurenganurwa muri sentare nkuru y'igihugu ibubanza bamenyesha ko bakiri mu matohoza ngo ntibaramenya ko ari byo canke atari byo ariko kandi ngo birashika uwatsinzwe akagira ishavurirerire agaca agenda avuga ibitari byo tubandanye n'amakuru y'intwari ibereye amakomine yo mu ntara ya Muyinga afise ibirarane by'intererano z'abakozi biharugwa ku myaka iri hagati y'indwi na cumi mwishira hamwe ritegekaniriza kazo z'abakozi INSS bamwe mu bastanteri bagasaba iryo shirahamwe INSS guheba imyenda ya kera muri nisesi bati ko bari uguhombesha abakozi bategerezwa kuyatangirwa n'inkuru ya Diodone Nzeyimana ku makomini indwi agize intara ya muyenga ikomine ifata ikibanza ciza mu kurihira abakozi interano zija mu byo kubatekaniriza kazoza ni muyenga ariko gushika ubu hari ibirarane vy'imyaka indwi itarabatangira kubwo ishiramwe inss e rije gutekaniriza kazoza abakozi harimo n'abo mu makomine iyo komine iheranye miliyoni zirenga icenda komine ya nyuma mu ntara ya muyinga ni mwakiro iyo ifise ibirane biharurwa ku myaka cumi abasitanteri barongoye amakomine bakavuga ko bafise ishaka ryo kuriha ariko hari ibirane byagiye birafatwa kera bataraja no ku butegetsi na cane cane nk'ivyabaye ngo mu gihe c'intambara nk'uko bivugwa na jean claude barotwanabuyo umusitanteri wa komine gasogwe asaba iryo shyirahamwe UNSS ko ryoheba ibyo birarane ku bwa Prosper Bazombanza umuyobozi mukuru wa UNSS ayo madeni baheranye si aya ahubwo nayo bo bagumye bakatwa amafaranga ku kwezi ku kwezi ariko ntashike mu kigega kibateganiriza akazoza agasaba nyabo n'abakoresha bose kugerageza kuriha bene izo ntererano ku neza y'akazi n'abakozi ibyo bikaba bimwe mu byavuzwe kuri wa gatanu muyinga aho abategetsi ba NSS bari mu ihimiriza ry'abaserukira abandi ku mateka n'amategeko ajanye n'ivyo kwitegurira kazoza ku bakozi Diodeneze Imana imuyinga bwa radio isanganiro arakoze Diodone Nzeyimana turangirize ano makuru ku bijanye n'ibidukikije aho amatongo apima hegitari mirongo umunani yo kumugwa mukuru w'intara ya karuzi agiye gusubira mu minwe ya leta nk'uko mu bushikiranganji bujejwe amatongo babishikiriza umushikiranganji w'ibidukikije akaba yasabye ko ibikorwa byose biriko birangurirwa muri ayo matongo bihagarara inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye ayo matongo angana hegitari mirongo umunani akaba ku mugwa mukuru w'intara ya karuzi umushikiranganji w'ibidukikije ajejwe n'iterambere iterambere ry'ibisagara yasabye ko ayo matongo asubizwa mu minwe ya leta nk'uko urongoye icyo gisata mu ntara abivuga ati umushikiranganji aherutse gusaba abarongoye iyo ntara ya karusi n'igipolisi guhagarika ibikorwa byose biriko bikorerwa muri iki gihe muri ayo matongo bashitse kuri uyu wa mbere bavuga ko basanze hari haba ariko barabubaka muri ayo matongo abandi baramaze kubaka mu gihe abandi nabo bariko baraca imikobeko muri ayo matongo mu miryango cumi n'umunani ya bene ayo matongo ngo harimwo abafite amahegitari arenga cumi yari agejwe amatongo nk'uko byibonekeza no mu ngingo yiwe inimero amajana indwi na mirongo indwi akarongo gahagaze cumi na gatatu mirongo indwi na gatandatu yo kuwa cumi na kane ukwezi kw'indwi mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe aho akaba yari yashyize habona n'intonde z'iyo miryango umwe wese uburinganire bwiwe ikarusi kararumiye blaise pascal ku bwa radiyo isanganiro arakoze blaise pascal kararumiye aha ni naho amakuru twabateguriye arangiriye murakoze mwese muyakurikiye arakoze Eric w'Imana yafashije muhinga bw'ivyuma Pascal niyo yankunze nije nayabashikirije nkaba ndabipfurije ijoro ryiza